บุ๊กทูแปดสิบเอ็ดเอเกนชีเอเกนชีอดีตการหนึ่งบูตกาลบูตกาลเขียนลิฮิเนลิฮิเน เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับแต่นเอกพัตร ลิฮิเลแต่นเอกพัตร ลิฮิเลและเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบทีนี้เอกการ์ดลิฮิเลทีนี้เอกการ์ดลิฮิเลอ่าน วาชนรวาชโน เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับเนตยสนึ่เอกนิยตกาลิกวารหนเข่นตยสนึ่เอกนิยตกาลิกวารหลึ่งฉบเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มอ่นนิั้อนนินเ้นตเอ่านนิตยสารนึ่เขอ่านนิตยารเข้่ตอินัเนนิเ้อ่านตสิตยสารหนึ่เอ่านนิตยารเข่ิยสบเกาไดรนึเกาไดรนึ เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน त्याने ए ก स ि ग ा र ेเ घ ต त ल ी त्याने एक स ि ग ाเรตเกตลีเธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น तिने กॉ क ल े ट च ा ए ก तुकडा घेतला त ि न น चॉकलेटचा एक त ु क ड กตุกระเขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ तो बेईमान होता पण ती प्रामाणिक होती तो बेईमान होता पण ती प्रामाणिक होती कियत खयान तो आळशी होता पण ती मेहनती होती तो आळशी होता पण ती मेहनती होती खाऊ चोन เขาจนแต่เธอรวย तो गरीब होता पण ती श्रीमंत होती तो गरीब होता पण ती श्रीमंत होती मी มีแต่หนี้ त्याच्याकडे पैसे नव्हते फक्त कर्ज होते त्याच्याकडे पैसे नव्हते फक्त कर्ज होते मी शोक राय त्याच्याकडे सुदैव नव्हते फक्त दुर्दैव होते त्याच्याकडे सुदैव नव्हते फक्त दुर्दैव होते त्या มีแต่ล้มเหลว त्याच्याकडे यश नव्हते फक्त अपयश होते त्याच्याकडे यश नव्हते फक्त अपयश होते ขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ โตสันตุสต์นาตาตอร์อสันตุสต์ฮูตาโตสันตุสต์นาตาตอร์อสันตุสต์ฮูตาเขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์โตอานันดีนัาตาตอร์อุดาสฮูตาโตอานันดีนัาตาตอร์ उदास होता เขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตร तो मैत्रीपूर्ण नव्हता तर वैरभावाचा होता तो मैत्रीपूर्ण नव्हता तर वैरभावाचा होता